Արջը 7 երգ գիտի, 7-ն էլ տանզի մասին։ Սա հայկական առածն է ասում, որ մեր իմաստախոս շինական նախնիկ ստեղծել են կենթանական աշխարհին վերագրելով եւ սրամտորեն իմաստավորելով սեփական կենցաղից բխող համադրելի իրողությունները բայց գեղչկական կենցաղից ծնունդ առած իմաստախոսությունը երբեմն թվում է, թե մնում է նույն գեղչկականը իր նեղ համանապակ տեղայնությամբ, շատ հաճախ չելնելով գյուղի կամ զորակի եւ կամ արևելագույնը հարևան զորակի սահմաններից։ Սակայն անկախ անցնող ժամանակներից հարաբոփող կյանքն ապացուցում է, որ բանն այնքան էլ այդպես չէ։ Հայտնի է, որ դարեր ի վեր պահպանվելով ու փոխանցվելով սերնդեսերունդ ժողովրդական առածները բացի այն, որ բնորոշում են այս կամ այն էթնիկ հավաքականության յուրահատուկ մտածելակերպը, ունակ են ոչ միայն ընդլայնելու սփռման աշխարհագրական շրջանակները, վերածվելով մի ամբողջ ժողովրդի պատկանող ոչ նյութական արժեքի, այլ նաև իմաստավորելու ամենևին էլ ոչ կենցաղային բնույթի, ասենք թե քաղաքական իրողություններ, որոնք ընդգրկման եւ իմաստային առումներով Գեղչկական առորիայից հեռու են, այսպես ասած, հազարավոր մղոններով։ Զորօրինակ քաղաքական կտրվածքով արջի տանզասիրական երկի արտահայտություն չի արդյոք մեր չարաբաստիկ հարևանի Ադրբեջանի հավակնոտ հրետորաբանությունն Արցախի, նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքների հարցում։ Ասենք, ինչու միայն հայոց պատմական լեռնաշխարի, այլև մյուս հարևանների՝ Վրաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի, իսկ Կասպից ծովում նաև Թուրքմենստանի առնչությամբ։ Օրինակ, ողջում է, որ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանից ժամանակավորապես վարձակալված բնակավայր։ Այդ մասին ասել է ադրբեջանցի վայ գիտնական պատմաբան Նարիման Յաղուբլին, ով զբաղվում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության պատմության հետազոտությամբ։ Նշելով, որ 2017 թվականին լրանում է Հայաստանի կողմից Երևանի վարձակալության ժամկետը, նա հայտարարել է, որ թե 1918 թվականի մայիսի 29-ին Թիֆլիսում Մահմեդական ազգային խորհրդի նիստում ստորագրվել է արձանագրություն Երևանը 99 տարով վարձակալելու մասին։ Ադրբեջանական ախար պարբերականին տված հարցազրույցում նա ասել է հետևյալը. Մեջբերում եմ 1918 թվականին Ադրբեջանի նոր դեմոկրատական կառավարությունը հանուն Բաքվի փրկության Երևանը զիջել է հայերին։ Այդ արձանագրության ստորագրումը հարկադրյալ միջոց էր, քանզի քիչ առաջ իր անկախությունը հրճակած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը տակավին թույլ էր։ Կառավարությունը գործում էր Գանջայում, Բաքվի ազդագրման եւ անվտանգության ապահովման համար ուժեղ բանակ չկար։ Մանավանդ ուժերը չէին հերիքում երկու ճակատով կռվելու համար։ Մեջբերման ավարտը Յաղուբլին նշել է նաև, թե այն ժամանակ գլխավոր խնդիրն էր իր խոսքերով ասած Բաքուն ազատագրել ռուսների եւ դաշնակների 14 հազարանոց բանակից, որոնք ցանկանում էին այն վերացել Ռուսաստանի նահանգի։ Ընդ որում, ադրբեջանցի վայ գիտնականի հավաստմամբ Երևանը Հայաստանին է տրվել անգլիացիների համար պահանջների շնորհիվ։ Սա իհարկե համարենք պատմության կեղծարարության մեջ մասնագիտացած հետազոտողի հերթական մտավարժանք, որտիսին հաճախակի կարելի է հանդիպել արդի ադրբեջանական պատմագիտության մեջ։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական մակարդակին, ապա Երևանի նկատմամբ տարածքային նկարտումների նույն այդ հիվանդ երևակայության թրիչկը 2011 թվականի ամանորյա իր ելույթում շեշտել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Հայաստանի ներկայիս տարածքն ադրբեջանական Երևանի խանությունն է եւ հանդիսանում է ադրբեջանի պատմական տարածքը։ Հետագայում նա քանիցս կրկնել է իր այդ զառանցանքը հանդես գալով ամենատարբեր հավաքներում։ Հանրահայտ են Բաքվի տարածքային նկարտումները Վրաստանի Մարնեուլի եւ Հարակից շրջանների կամ Միոբանիվ Ադրբեջանում շրջանառվող արտահայտությամբ ասած Բորշալուի մահալի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիսային երկու նահանգների արևելյան եւ արևմտյան ատրպատականների կամ դարձյալ Ադրբեջանում մշտապես հոլովող հարավային եւ արեմտյան Ադրբեջանի Թուրքմենստանի առնչությամբ Կասպից ծովում գտնվող Ազերի Չիրաղ Գյունաշլի նավթային հանքավայրերի Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Դաղստանի Հանրապետության Դերբեն քաղաքի եւ հարակից լեզգիական տարածքների նկատմամբ։ Միաբանիվ ստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանը ծնունդ է առել մի այնպիսի պետության սահմանների հավակնություններով, որը պետք է ձգվեր Կասպից ծովից ոչ միայն Սև ծով։ Ըս երևույթին բիր իքի Կովկաս բիզիմդի հայերեն թարգմանությամբ 1-2 Կովկասը մերն է խորոտ քայլերքի այս դողերը զուրկ չէին իրական հավակնություններից։ Հնարավոր է որպես զավեշ տնչի, բայց ադրբեջանական պատմագիտությունը հավակնությունների ներկայացում նաև Մոսկվայի Կրեմլի նկատմամբ։ Այո, հենց այդպես։ Նման հավակնություն է պարունակում ադրբեջանցի պատմաբան Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի աշխատակից Ուրֆատ Ջավադի Կրեմլն ադրբեջանցի է կառուցել վերնագրով աշխատությունը։ Այն տպագրվել է Բաքվում 2009 թվականին որպես Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի գիտական աշխատություններ մատենաշարի 28-րդ հատոր։ Եվ ահա այդ մեղմասած աշխատության 205-ից 208 էջերից པարզվում է, որ այդ վիթխարի վեհաշուկ ապարանքը Մոսկվայի մեծ իշխան Դմիտրի Դոնսկոյի իշխանության օրոք ուղիղ 4 տարվա ընթացքում 1367 1371 թվականներին նախագծել եւ կառուցել է ոչ այլ ոք, քան Շամախի քաղաքից այդ նպատակով հատուկ հրավիրված ադրբեջանցի ճարտարապետ Ալիս Շուփան Օղլի Քերեմլի Շիրվանլին կամ ադրբեջանական տարադարձությամբ Քերեմլի Շիրվանլին ում անունով էլ ի սկզբանե կոչվել էր շինության աշտարակներից մեկը, ապա եւ տարածվելով ամբողջ ապարանքի վրա, առ այսօր շարունակում է կոչվել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի սիրտն ու հպարտությունը՝ Կրեմլը։ Կարելի է ենթադրել, քանի որ ռուսներն իրենց երկրում եւ Եվրոպաներում այլ հմուտ մասնագետ չեն գտել, ուստի ստիպված էին դիմել շինարարության ադրբեջանցի մասնագետի, ճարտարապետ Ալիզբեկին, ում տաղանդը հեղինակի հավասմամբ լայն համբավեր վայելու մերձավոր արևելքում, Կովկասում, Պարսկաստանում, Հնդկաստանում եւ իհարկե հայրենի Ադրբեջանում։ Ըստ պատմաբանի Խանության տիրակալ Շեխ Իբրահիմը սկզբում չեր ուզում բաց թողնել իր սիրելի վարպետին, բայց պատվիրակության ղեկավար Բոյար Բարատինսկին ով Շամախի էր եկել թանկարժեք նվերներով, նրան ներկայացրեց Մոսկվայի մեծ իշխանի ստորագրած թուղթն առայն, թե երաշխավորում է ապահովել ճարտարապետի անձնական անվտանգությունը, եւ նա ի վերջո ստիպված էր համաձայնություն տալ Դոնսկոյի թախանձագին խնդրանքին։ Այնուամենայնիվ, շինարարության ավարտից հազիվ 3 ամիս անց 1371 թվականի հունիսի 22-ին, երբ Շամախեցի Մահմեդական ճարտարապետն Իքինդի կոչվող նամազներանում Կազակների ատամանը դավաճանաբար թրի հարված հասցնելով գլխատում է Կրեմլի հեղինակին։ Այնտեղ էլ հենց նա թաղվում է, ցավով ու ափսոսանքով գրում է աշխատության հեղինակը։ Ինչպես երևի նկատում եք, ադրբեջանցի պատմաբանի իրոք զավեշտ հիշեցնող հեքիաթը, ինչքան էլ կարծես թե գեղեցիկ ու հուզիչ, ավարտվում է ադրբեջանական ավանդական սովորությամբ, գլխատմամբ, ինչպես դա տեղի ունեցել անցյալ տարվա ապրիլին, մարտերի ընթացքում գերի ընկած եզդի զինվոր Քարամ Սլոյանի պարագայում։ Իրոք անխզելի է ժամանակների չարագույժ կապը։ Մանավանդ մեր հարևանների դարերի վեր արմատացած ազգային սովորությունների եւ ավանդույթների համատեքստում։ Ինչևէ, ի վերջո յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքն է ձևավորում ու հղկում իր ազգային բնավորության գծերը, եւ բնականաբար լոկ ինքն է իր վարկագծի համար պատասխանատու աշխարհի արժեվ ներկա եւ գալիք դարերի ընթացքում։ Անշուշտ Անցյալ տարի Բաքվում գումարված մուլտիկուլտուրալիզմի թեմայով համաժողովի անցկացմամբ չէ, որ ժողովուրդը հավասարի իրավունքով անդամագրվում է քաղաքակիրթ մարդկության ընտանիքին, քանզի հալվա-հալվա ասելով չէ, որ քաղցրանում է բերանը։ Անկամ աշնան մրգերից արշի համար ամենակարծր տանձը, ինչքան էլ գովերքես, միևնույն է, չի քաղցրացնի բերանդ, եթե իրականում այն համտես չանես։ Բայց ում ասես, Ադրբեջանի նախագահին որ ահա 14 տարի է, ինչ շարունակ Արցախի քաղցր համը հոտով է կերակրում իր ժողովրդին։ Ժենքի ուժով թե ինչ հնարով գրավենք, իդ վերցնենք մեր Ղարաբաղը, մեր պատմական հողերը մաքրենք ագրեսոր հայերից, հետո ամեն ինչ լավ է լինելու, բոլորդ է լավ է կապրելու։ Եվ կարծես թե հյութալի տանձի մասին իր արշային մուղամներով քիչ է մոլորեցրել ադրբեջանական ժողովրդին, հիմա էլ միջազգային հանրությանն է փորձում հիմարացնել նույն միապաղաղ մուղամով։ Լեռնային Ղարաբաղը բնիկ ադրբեջանական տարածք է։ Հայկական բռնազավթման արդյունքում միլիոնից ավելի ադրբեջանցիներ փախստականներ եւ հարկադիր վերաբնակներ են դարձել։ Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս բռնազավթված շրջաններում ադրբեջանցիների հանդեպ իրականացվել է էթնիկ զտման քաղաքականություն։ Այս խոսքերը քաղված են Իլհամ Ալիևի վերջին ելույթից, որով նա հանդես է եկել Նյու Յորքում սեպտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի վեհաժողովի 72-րդ նստաշրջանում։ Ոչ իհարկե, իր ելույթում նա խոսքանքամ չի ասել, որ էթնիկական զտում կոչված խորշակը իսպար բնաջնջման տեսքով սկիզբ է արել իր իսկ երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկում՝ Սումգայիթում 1988 թվականի փետրվարի 27-ին, երբ 3 օր շարունակ քաղաքի ավելի քան 18000 հայ ազգամնակցունն ադրբեջանական խառնամբոխի կողմից արյունալի ջարդերի թիրախ էր դարձել հատկապես այն բնակչությունը, որը տականին 40-ական թվականների վերջերից մինչ այդ գեհենն իր ձեռքով էր կառուցել ու կառուցապատել այդ արտնաբերական կենտրոնը։ Խոսք անգամ չասած, որ այդ զանգվածային ոչռագործություններն արունարբու ամբողջն իրականացրել է հանրապետության այն ժամանակվա իշխանությունների եւ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ նորաթուխ ազգայնական կուսակցության ուղղորդիչ կազմակերպական ժանկերի շնորհիվ եւ հատկապես մոսկովյան իշխանությունների հանցավոր թողտվության պայմաններում առավել եւս որ ջարդարարների թիկունքում կանգնած էր մոսկվայում գահանկեց եղած իր հայրը Հեյդար Ալիևը Նա դարձյալ ոչինչ չասաց, որ Սումգայիթի արյունահեղությունները հետագա երկու տարում շարունակվել են Ադրբեջանի բոլոր հայաբնակ կամ հայահոտ շրջաններում ու բնակավայրերում եւ իրենց գագաթնակետին են հասել հանրապետության մայրաքաղաք Բաքվում 1999-ի հունվարի 13-ից 20-ին, որի փողոցներով արյան գետեր էին հոսում, եւ որտեղ ադրբեջանցի ջարդարար ղոչիները գլուխ էին գովում, թե ինչ մեծախորժակով հայի սրտի խորոված կերան։ Չասած, որ ջարդերի հետևանքով հազարավոր անմեղ հայեր են զոհվել, ծերեր, կանայք, երեխաներ, իսկ 100 հազարավորները բռնատեղահանվել են դատարկաձեռն։ Շասած իհարկե, որ մինչ այդ Ադրբեջանում ավելի քան կես միլիոն հայեր ապրում ու ներկայումս այնտեղ հայեր չկան այլևս։ Իսկ այն հայուհիները, ովքեր իրենց չար բախտից ընտանիք են կազմել ադրբեջանցի տղամարդկանց հետ, այսօր էլ հալածանքների մեջ են կամ ստիպված են սպտվել եւ ադրբեջանուհի ձևանալ։ Խոսելով իբր թե Ադրբեջանում տիրող ազգային ու կրոնական հանդուրժողականության մթնոլորտի մասին, նա ծպտուն անգամ չհանեց, որ իր երկրում շարունակվող բուհուկների ворսը նախ եւ առաջ ուղղված է երկրի ադրբեջանական ազգության այն քաղաքացիների դեմ, ովքեր արյունակցական կապի մեջ են հայերի հետ, ում մայրը եւ կամ ում կինն է հայ վճռորոշ սկզբունքով։ Առավել եւս, երբ այդ կարգի մեղադրանքները սովորական երևույթ են երկրի խորհրդարանում, այսպես կոչված օրենսդրների գրեթե ամենօրյա գզվորտոցների ընթացքում։ Չասած, որ Ադրբեջանն է 1991-ի աշնանը Տակավին նախագահ Այազ Մութալիբովի իշխանության օրոք շահետարարված պատերազմ սանձազերծել հանուն ազգային ինքնության պահպանման եւ ազատության խաղաղ ցույցերի ելած Արցախայության դեմ։ Պատերազմ, որ նույն անողորմությամբ շարունակում էին վերջինիս հաջորդած Աբուլֆաս Էլչիբեյը եւ ապա իր նախագահ հայրը։ Հեյդար Ալիևը։ Այլ կերպ չէին քեզ սպասում եւ նա իրոք դարձյալ միջազգային հանրության արչեւ խեղաթյուրեց Խոջալուի ողբերգության իրական հանգամանքները, քաջատեղյակ լինելով հանդերձ, որ դա ամենևին էլ հայկական ձեռագիր չէր, եւ Աղդամի մերզակայքում հենց իր ազգակից մարդասպաններն են հոշոտել այդ բնակավայրի փախստական բնակիչներին։ Մոսկվայից իր Հեյդար հոր հրահանգով նախագահ Մութալիբովին գահանկեց անելու հերագնա նպատակով։ Ինչ խոսք, նահազիվ թե մատնանշեր, որ իր երկրից զինված ուժերը գravelով Մարտակերտի շրջանի մարաղագյուղը սպանդի են ենթարկել նրա տասնյակ խաղաղ բնակիչների, հաշվի չառնելով ոչ սեր եւ ոչ տարիք։ Իս շատերին էլ որպես պատանդ անհետ քշել տարել են ադրբեջանի խորքերը։ Նա չասաց, որ իր երկիրը չարաչար տանուլ է տվել իր իսկ նախաձեռնած պատերազմում եւ այն, որ 94-ի մայիսյան հրադադարը փաստորեն երկնային մանանայի տեսքով փրկության օղակ էր Ադրբեջանի համար։ Այլապես հազիվ թե ինքը հիմա նախագահի կարգավիճակով հանդես գար Մակի վեհաժողովի բարձր ամբյոնից։ Միանգամայն հասկանալի է, թե ինչու նա չխոստովանեց անձամբ իր որպես ադրբեջանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի մեղսակցությունը ադրբեջանա-արցախյան հակադիր զորքերի շման գծում հրադադարի ամենօրյա խախտումներին եւ առանձնապես 2014-ի օգոստոսյան ու 2016-ի ապրիլյան արյունահեղ մարտերի սանձազերծմանը։ Չխոստովանեց, քանզի այլ էր նրա ելույթի նպատակը Արչի Սիրաստանձի մասին այն 7 մուղամը, որ մինչ այդ սափողջունների տարապի ներքո կատարում էր ներքին լսարանում Ադրբեջանում, փորձեն նաև այդտեղ։ Ինչ մանած բախտի բան է, գուցե միջազգային լսարանում նույնպես սափոց զլնգոց հնչի բայց երևի թե բարի բախտն ամենուրեք ուղեկցում է Ադրբեջանի նախագահին, քանզի այս անգամ եւս Իլհամ Ալիևին սապահարում էին։ Իհարկե ուրիշ ելով, եթե ոչ նսաշրջանում ադրբեջանական եւ թուրքական պատվիրակությունների անդամները, բուրն անզուսպ ոգևորությամբ ընդ որում չզլանանք նշել, որ առանձնապես զրնգուն էին համատեղության կարգով երկրի առաջին տիկին, թե առաջին փոխնախագահ Մերիբան Ալիևայի, բնականաբար նաև նախագահ փոխնախագահ ամուսնական զույգի ավագ դստեր Լեյլա Ալիևի զապողջույնները։